ar sarunu par jubilejas gadu. <clears throat> Jā, varbūt tās kāds šobrīd uh, nodomā, kas tas tāds par jubilejas gadu. Ja vēl neesat dzirdējuši, tad uh, jubilejas gads ir pāvesta Franciska, nu patiesībā ne pāvesta Franciska, bet uh, <laughs> tehniski, protams, ka viņš izsludināja, bet jubilejas gads ir kaut kas, ko katros 25 gadus baznīca svin kā tādu žēlastības laiku – um, dieva žēlsirdības laiku, īpašu tādu laiku un iespējas, kurās mēs esam aicināti arī iesaistīties, lai tiešām varbūt tās atjaunot savu ticības ceļu, uh, savu ticību un, un vēl citas niansētākas lietas, par kurām šodien arī runāsim, par indulgencēm, starp citu, viena no tām lielajām lietām, jo jubilējas gadā e, izpildot noteiktas prasības, ja tā var teikt, tad var saņemt indulgences, jeb e, no savu veidā, ja tā var teikt, atbrīvošanu no tā e, sekām, no grēka sekām, kuras citādi mums ir uh, savā ziņā jāizpērk ja šķīstītavā, ja neesam to pamanījušies izdarīt savas dzīves laikā. Jā, es domāju, kāds šobrīd nodomā vai kas par vēsturisku barbarismu, kas tas tāds, vai tad tiešām luterāņu baznīca nebija paspējusi apkarot pietiekošie šo maņticību un vai tiešām katoļi atgriezušies pie kaut kā tam līdzīga, um, tad uh, klausieties šo katehēzes, centīšos um, Eh, skaidrot eh, to, ko pāvests eh, dokumentā uz, aicinot uz jubilejas gadu ir skaidrojis un uz ko mūs aicina šajā brīdī. Un varbūt tās, kad šie tieši tava iespēja iesaistīties un padziļināt savu ticību un pats galvenais piedzīvot arī Dieva žēlsirdību, neierobežoto Dieva žēlsirdību caur šīm indulgencēm, jo tieši par to indulgence pati liecina, kā pāvests šeit arī atsaucas. Dievs ir lielākā indulgence, tas, kurš var um, šīs mūsu grēku sekas arī um, dzēst, notīrīt vai atbrīvot no šīm grēku uh, sekām. Jā, par to visu tad mēs šodien to daļu arī centīsimies runāt. Vēl tikai eh, gribu izteikt milzīgu pateicību par eh, marietonu, vakardienas un aizvakardienas marietonu, kura laikā vācām līdzekļus Nigērijas radio Marija darbības nodrošināšanai. Šķiet esam savākuši pus, nedaudz virs 2,5 tūkstošiem eiro. Es domāju, ka tā ir mūsu um, spējām pietiekoši laba uh, summa, uh, ar kuru mēs varēsim dalīties tā līdzdarboties rādījuma arī pasaules vajadzību nodrošināšanā. Tā kā paldies visiem arī par to! Bet atgādināšu arī telefonu numurus eh, tiem, kuri vēlas varbūt tās iesaistīties, eh, dziedot tik ļoti aizraujošu tēmu eh, kā par indulgencēm. Un ja vēlaties jautāt un, un noskaidrot, kas tad patiesībā ir, tad, protams, jūs varat zvanīt vai sūtīt īziņas. Īziņu telefonu numurs 266 77 272, bet zvaniem 679 69 131. Nu jā, mēģināšu atbildēt, ja pratīšu, bet šobrīd eh, ķersimies klāt eh, pāvesta bulai, kurā viņš aicina eh, ticīgo tautu, ikvienu cilvēku uz šo jubilejas gada svinēšanu. Tikai atgādināšu, kad pāvests runā par šo 2025. gada jubilejas gada svinēšanu jau šķiet divus gadus, kad viņš aicināja uh, gatavoties, sākt gatavoties šim jubilejas gadam, lai tiešām aiz, aizvien tādā bagātākā, pilnīgākā veidā mēs varētu piedzīvot šo, šo jubileju un saņemt arī tās žēlastības, par kurām <clears throat> viņš šeit runā un par kurām mēs no mūsu uh, tradīcijas, zinām, uh, varam arī uh, saņemt. Un pāvests aicināja gatavoties, lasot Vatikāna otrā koncila dokumentus, īpaši šīs konstitūcijas, uh, kā piemēram mēs gaudījam pēc pēclumen gentium, tās tādas divas ļoti lielas un, manuprāt, ļoti aktuālas, arī vēl joprojām ļoti aktuālas, ne tikai šīs visas, visi dokumenti ir gan aktuāli, bet, bet viņš aicināja īpaši pievērsties eh, šim, šim lielajām konstitūcijām un pārdomāt, ko mēs arī darījām eh, pirms, ne, pagaišā, pagaišajā sezonā, Tā kā, ja vēlies eh, noklausīties, tad eh, droši vari meklēt arhīvā vai vasaras laikā eh, slēgt radio katējas iekšā un klausīties vēlreiz un tādējādi arī gatavoties šim jubilējas gadam. Un, un šis gads, šogad mēs esam aicināti Gan pārdomāt, bet vēl jau vairāk arī eh, lūgties, veikt savu lūkšanas ceļu, iet savu lūkšanas ceļu un tādējādi gatavoties šim jubilejas gadam. Un pats jubilejas gads sākas 24. decembrī šogad. Tātad 2024. gada 24. decembrī Romā pāvests svētā Pētera bazilikā vērs svētās durvis, jā, tieši tā, ir īpašas durvis, kuras tiek atvērtas tikai uz šādiem jubilejas eh, gadiem, un caur kurām izējot un, un izpildot vēl noteiktas, teiksim tā, prasības, tad cilvēks var ar saņemt šo žēlistību, par kuru pāvests tagad raksta un uz ko viņš arī aicina. Un to mēs arī lasīsim un pārdomāsim. Eh, un vispirmām kārtām gribas um, nu, eh, tādu pamatu atkal, kā tas, um, nu, teiksim, tā tradicionāli tiek darīts, arī likt tādu pamatu eh, visai šai, šai refleksijai par uh, žēlastību um, un šo žēlastību, ko jubilejas gada laikā mēs varam saņemt un, protams, kādā veidā mēs to varam saņemt, kā, ka, kur ir tā aktualitāte, citiem vārdiem sakot. Un pāvis saka šādus vārdus. Cerība kopā ar ticību un mīlestību ir kristīgās dzīves sirds. Cerība ir tikums, kas dod iekšēju virzienu un mērķi ticīgo dzīvei Svētais Pāvils mudina mūs sakot, palieciet cerībā, pacietīgi ciešanās un pastāvīgi lūkšanā. Mums ir jābūt pārpilnībā ar cerību, lai mēs varētu sniegt ticamu un pievilcīgu liecību par ticību un mīlestību, kas dzīvo mūsu sirdī, lai mūsu ticība būtu priecīga un mūsu mīlestība entuziastiska – un lai katrs no mums varētu piedāvāt smaidu, nelielu draudzības žestu, labvēlīgu skatienu, dzirdīgu ausi, labu darbu, zinot, ka Jēzus kara spēkā tie, kas to saņem, var kļūt par bagātiem cerības sēklas nesējiem. Man liekas ļoti spēcīgi vārdi, <clears throat> aicinājums apzināties, ka cerība – Eh, kā šie eh, teoloģiskie tikumi, ticība, cerība, mīlestība, eh, ko mēs tik bieži arī piesaucam, apzināties arī to, ka cerībai ir daļa no šī kristīgās dzīves tādas sirds, kura mums dod virzienu mērķi mūsu ticības dzīvē, mūsu, man gribas teikt, pat arī uh, Eh, vispār cilvēcīgai dzīvei cerība ir tik ārkārtīgi būtiska, un šeit arī pāvests norod, norāda atsaucoties uz pāvelu vārdiem un aicinot mums tiešām izkop šo cerību, būt par cerības tādiem balstiem eh, sabiedrībā, kur mēs atrodamies, lai caur šo cerību mūsu ticība tiešām būtu autentiska, tāda, kas ir spējīga arī uzrunāt cilvēkus, tāda, kas arī spēj pārliecināt cilvēkus, jo, kā zinām, uh, kad lietojam vārdu autentisks vai neautentisks, tad bieži vien arī aizdomājamies par to, vai šis cilvēks, kurš ir, kuram ir jābūt autentiskam, vai kurš gluži otrādi nav autentisks, vai, vai tā viņa liecība ir tāda, kas spēj mūs uzrunāt, aizkustināt, motivēt, iedvesmot, gribas tā pateikt, un mēs kā kristieši, kas esam iesakņoti cerībā, un esam aicināti palikt šajā cerībā, eh, tad esam arī kā tādi, kas nesam tālāk šo cerību arī pasaulē, un to daram ļoti konkrētā veidā turklāt. Eh, pašiem esot piepildītiem ar šo cerību, eh, pāvis saka, mums ir spēja, iespēja būt par ticības un mīlestības nesējiem pasaulē. Eh, būt priecīgiem un entuziastiskiem mūsu ticības eh, lieciniekiem eh, un to paust ar konkrētiem žestiem un darbībām, vai tas būtu tik daudz, gribas pateikt, tik vien kā smaids, kāds draudzīgs žests, labvēlīgs skatiens, vai dzirdīga aus, labs darbs, un tā tālāk un tā joprojām, un es domāju, daudz lielāki darbi mēs arī varam novērot eh, mūsu sabiedrībā un visu cauri pasaulē, kad eh, cilvēks piedzīvojot eh, milzīgu postu ir gatavs atvērties un izrādīt ļoti varonīgus pat žestus. Tā kā tā cerība nav pilnīgi pazudusi un izgaisījusi no mūsu vidus, bet aicinājums ir ikvienā dzīves situācijā, gan tajās lielajās traģēdijās, gan ikdienišķajā dzīves rutīnā spēt saglabāt šo cerību un būt par šīs cerības lieciniekiem un caur to būt arī par lieciniekiem par Dieva varenību mūsu dzīvē. Pāvests jautā, bet kas tad ir pamatā šai mūsu cerībai, kas, es domāju, ir arī gana uh, Eh, pamatots jautājums, eh, pieļauj arī mums katram eh, rodas šis jautājums, jā, bet kā, kā šādu cerību vispār var iegūt, kur viņa, no kurienes viņa nāk, kā viņu, kur viņa rodami ir, kā viņa vispār var saglabāt, es domāju, uh, It īpaši tais brīžos, kad mēs paši piedzīvojam grūtības un varbūt tās nomāktību un izaicinājumus un postu un nelaimes, ar ko saskaramies, vai tas būtu slimību dēļ, vai varbūt tās attiecību dēļ, vai, vai nabadzības dēļ, vai vēl kaut kādu citu iemeslu dēļ, nu, kad tas pilnīgi uh, dabiski, ja tā var teikt, pat liek mums uzdot jautājumu, bet kā lai saglabāja cerību, par kuru baznīca tik bieži un tik daudz runā un šobrīd pāves mūs aicina svinēt šo jubilejas gadu un būt par šiem cerības lieciem, kur, kur lai mēs smeļamies šo cerību. Un pāves dod eh, ļoti skaidru Un pat kaut kādā ziņā eh, vienkārša atbildi, bet es domāju arī eh, ļoti izaicinoša atbildi, jo mēs varam arī eh, to uztvert tik vien kā tādu teoloģisku, bet abstraktu un ar realitāti nesaistītu patiesību, lai gan iespējams tieši šī apziņa, šī ticības apziņa, par kuru pāvests runā, vai ticības patiesības, par kuru pāvests runā, uh, ir tieši tas pamats, kas mums var eh, dot eh, arī eh, balstu mūsu cerībai. Tātad, kur mūsu cerības pamats ir, un pāvests saka, tā ir ticība uz mūžīgo dzīvi. Jā, tieši tā. Tā mūsu ticība apliecina ticību uz mūžīgo dzīvu. Ja eh, mūs, mēs, mēs eh, katru svētdienu ticības apliecinājumā svētās misas laikā sakam, es ticu uz mūžīgo dzīvi. Kristīgā cerība, raksta pāvests, atrodas šajos vārdos un gūst arī pamatu, jo eh, cerība ir šis tikums un vēlme uz mūžīgo dzīvi, kas nodrošina laimi. Vatikāna otrais koncils saka par cerību, ka, kad cilvēki tiek atņemti no šī, kad cilvēkiem tiek atņemti e, šie dievišķi, šis dievišķais atbalsts, šī ticība uz mūžīgo dzīvi, viņam trūkst cerības. Viņu cieņa tiek dziļi aizskarta, un bieži to mēs arī varam novērot savā sabiedrībā – dzīves un nāves vainas un ciešanu problēmas paliek neatrisinātas, tādēļ cilvēki bieži tiek ie, iemesti izmisumā, tā raksta pāvests. Atņemot šo ticību, pārliecību par mūžīgo dzīvi, mums tiek atņemts, atņemts pamats e, savā ziņā, e, un mums nav dots nekas vietā, bet e, tās problēmas, ar kurām mēs iespējams cīnāmies, uh, kad sastopamies ar tik radikāliem jautājumiem kā dzīve un nāve, kā ciešanas un vainas apziņa, un daudzi arī citi jautājumi vai izaicinājumi, ar kur mēs saskaramies, bet uz kuriem mēs nevaram rast vairs atbildi, ja mums tiek atņemt šī <clears throat> ticības patiesība par mūžīgo dzīvi, tā pāves saka. nākošā patiesība, eh, kas mūs ved jau dziļāk eh, un, un tālāk šajā eh, pāvesta tādā refleksijā un aicinājumā uz būt par cerības lieciniekiem, ir šī ticība, ka Jēzus mira un augšām cēlās. Tas ir mūsu ticības pamats, ticības sirds un mūsu arī cerības pamats, pamats tā saka pāvests. Nu, uh, tas, ko, eh, par ko mēs, eh, man šķiet, mēs tik daudz runājam, un tā vien šķiet, ka mēs arī zinām to patiesību, ka Kristus miris, ka viņš bija apglabāts un augšām cēlās, un kad viņš arī parādījās saviem mācekļiem, visbeidzot uzkāpa debesīs un sūtīja arī svēto garu, ka tā ir tā mūsu uh, kristīgās ticības uh, sirds kodols, uh, no kā tam mēs varam gūt šo cerību. Ehm, pāvests šeit raksta, ka kristīgā cerība sastāv tieši no tā, ka saskaroties ar nāvi, kas šķiet visu beigas, mums ir pārliecība, ka pateicoties Kristu žēlastībai, ko mēs esam saņēmuši kristībā, dzīve tiek mainīta, nevis pārveidota, nevis beidzas uz visiem laikiem apglabāti kopā ar Kristu kristībā, mēs saņemam viņa augšām celšanās dāvanu jaunu dzīvi, kas sagrauj nāves saites un padara to par pāreju uz mūžīgo dzīvi. Tā raksta uh, pāvests. Uh, tad šī, šī Kristus dzīve, miršana, nāve, augšām celšanās arī mums tiek dāvāta caur kristību, uh, kā jaunas dzīves uh, Mm, iespēja, iegūšana, mūžīgās dzīves um, dāvana, ko um, mums pats Dievs um, dāvā, tā raksta šeit pāvests. Un jubilējas um, gadā tiek piedāvāta mums šī iespēja no jauna novērtēt un ar pat lielāku pateicību saņemt jaunās dzīves dāvanu, jaunās šīs mūžīgās dzīves dāvanu, ko esam saņēmuši kristībā, dzīvi, kas spēj pārvarēt nāves drāmu, tā raksta pāvests. Un man liekas ļoti skaisti, kad šajā jubilejā tātad mēs esam aicināti tiešām novērtēt, atpazīt un novērtēt un, un dzīvot šo jauno dzīvi. Man pat gribas eh, mm, tā teikt, eh, lasot šo pāvesta eh, tekstu, kā dzīvot šo jauno dzīvi, uh, nevis kā kaut ko, kas ir tālu un, un, un nezināms, bet tagad, šodien, un ne tikai intelektuāli, bet ar tiešām ar savu, ar, ar savu tādu ķermeniskumu izdzīvot šo jauno dzīvi, neskatoties vai par spīti tiem izaicinājumiem un grūtībām, ar kuriem saskaramies. Ja mums ir dāvāta kristībā šī jaunā dzīve, ja mēs esam kristībā savā uh, ziņā miruši veciem cilvēkam un augšām cēlušies šai jaunajai dzīvei, tad tā mums arī jādzīvo un par to mums arī jāliecina. Un, protams, visdažādākos veidos šīs jaunās dzīves svinēšana baznīcas mākslā, liturģijā, baznīcas dzīvē ir izpaudusies kā tādu piemēru pāvis saka, piemēram, piemēram astoņu stūru uh, formā veidoti uh, Ehm, baptistērija, tie trauki, tādi lieli trauki, kuri bija paredzēti kristību veikšanai, un, un tā piemēram Jāņa Laterāna bazilikā Romā ir šāds astoņu stūra um, ehm, baptistērijas, um, kas norāda šo rītausmu, augšām celšanās dienu. Ja mums ir septiņas dienas, tad šī astotā kā tāda jaunās dzīves eh, eh, diena. Vai, protams, arī mocekļi mums eh, ļoti skaudrā veidā atklāja šo patiesību par mūžīgo dzīvi, ar savu nāvi liecinot par Kristu un par šo jauno mūžīgo dzīvi. Bet arī <clears throat> pāvis saka, kad šis jubilejas gads, tam ir jābūt arī kā ekumeniskiem svētkiem – varbūt tas nedaudz paradoxāli, kad mēs tagad runājam par šīm eh, tēmām, kas eh, daudzus gadsimtus atpakaļ bija eh, pamatsedes šķelšanai, bet tagad pāves aicina atpazīstot šo mūsu pasaules vajadzību, aicina kopā ekumeniski svinēt arī šo dieva žēlistības tādu neierobežātās izpausmes spēju mūsu pasaulē un aicinājumu būt par celību, cerības e, lieciniekiem. Iesim muzikālā pauzē, pēc kā atgriezīsimies un mē, e, turpināsim šodienas katehēzi par jubilejas gadu un aicinājumu svinēt šo jubilejas gadu un, un piedzīvot ticības atjaunotni. Bet, ja tev ir jautājumi vai savas pārdomas, ar kurām tu vēlies dalīties šai brīdī, tad droši raksti īziņas 266 772 72 vai zvani 67 969, 131. Oh, Klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Labdien, labdien, rādiem arī klausītāji, šeit es priesteris Jānis un dienas katehēzē runājam par jubilejas gada, varbūt pat teikšu tā izaicinājumu, pāves aicina mūsu ticību izaicināt un uh, un varbūt tās būt par tādiem cerības svēceļniekiem, bet lai par tādiem mēs varētu būt, mums pašiem jānostiprina tajā cerībā, un pāvests arī stāsta un skaidro um, šo um, jubilejas gadu, tra, jubilejas gadu tradīciju un, un aicinājumu, uz kuru mēs 2025. Uh, gadā esam aicināti. Jā, tieši tā. Uh, Viņš saka, ka cerība ir mūsu ticības eh, viens no pamatiem kopā ar mīlestību un ticību, un, un, un cerība ir tā, kas dod mums virzienu un mērķi mūsu dzīvē, un kad to mēs, šo cerību mēs palstām pārliecībā par Kristus nāvi un augšām celšanos, kā arī mūžīgo dzīvi, ko Kristus mums līdz ar savu nāvi un augšām celšanos dod un ko mēs iegūstam kristībā. Bet tad pāvis prasa, un kas notiek pēc nāves, kas notiek tad šajā mūžīgajā dzīvē? Manuprāt, vēl viens ļoti aktuāls jautājums. Varbūt tās, eh, jā, eh, varbūt tās arī mēs esam kādreiz uzdevuši šo jautājumu, kas, kas pēc tam seko un kāda būs dzīve pēc tam. Un atbildi eh, pāvis dod arī ļoti, manuprāt, skaidru un nu, pietiekoši vienkārša, lai būtu arī pie, pievilcīga šī eh, pēcnāves, jeb mūžīgā dzīve. Un viņš saka, raksta tā, eh, viss, ko mēs tagad dzīvojam cerībā, tad būs realitāte mūžīgajā dzīvē, tas, ko mēs šeit, uz ko mēs šeit ceram, uh, mūžīgajā dzīvē būs eh, realitāte. Un atsaucoties uz svētā Augustīna vārdiem, tiek rakstīts, kad es būšu vienots ar tevi visā savā būtībā, tas ir ar Dievu, nebūs vairs sāpju un pūļu. Nebūs vairs sāpju un pūļu. Mana dzīve būs patiesa dzīve, dzīve, ko pilnībā piepildīsi tu. Tas ir Dievs. Un kas raksturo šo kopības pilnību, tā ir laime, laime, kopības pilnība ar Dievu, par kuru Augustīns raksta, raksturo, raksta pāvests laime. Un laime eh, pāvests ļoti, eh, nu man tā vismaz šķiet eh, gāri detalizēti par to runā vienā paragrāfā, un to es arī gribu nolasīt, jo man šķiet, nu visi mēs jau gribam būt laimīgi, un, un, un man, man ir tāda sajūta, kad arī Visa šī teoloģija, par kuru šobrīd pāvests runā, principā ir vērsta uz to, lai mēs atpazītu, ka šeit tiek piedāvāta laime, mm, kura balstās uh, kaut kur dziļāk, uh, kā varbūt tās to mēs daž, dažkārt arī meklējam, un negribas arī būt tādam uh, nezinu, moralizētājiem sakot, nu, balstās dziļāk un ne, nesapņo par naudu un, ne, un nedomā par, par veselību vēl kaut kādām tādām lietām, bet <laughs> nē, eh, vienlaikus, protams, eh, arī nemazvērtējot šīs realitātes pasaules dzīves eh, vaidzības un, un, un, un neatceļot to tiekšanos pēc pasaules arī pārveidošanu, par ko arī starp citu runā jaunajā derībā, bet apzināties, jā, apzināties arī to dziļāko mērķu un būtību, un tātad, ko pāvests raksta un saka šeit. Kas ir tā laime, ko mēs gribam un vēlamies, viņš uzdod jautājumu. Nevis kāds pārējošs prieks, momentāri, momentāli gūstams, kas, kad piedzīvots, liek mums alkt pēc vairāk izmisīgā meklējumā kas atklāja mūsu sirds neapmierinātības un aizvien pieaugošo tukšumu, neap, kas atklāja mūsu sirds neapmierinātību un aizvien pieaugošo tukšumu. Mēs ilgojamies pēc laimes, kas tiek atrasta vienā lietā, kas var mūs piepildīt, kas ir mīlestība. Un tādēļ mēs jau tagad varam teikt, Es esmu mīlēts, tāpēc es eksistēju un es dzīvošu mūžīgi mīlestībā, kas nepieviļ mīlestībā, no kuras nekas nevar mūs šķirt. Atkal uzklausīsim apstuļu pārvila vārdus raksta pāvests. Es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīve, ne eņģeļi, ne valdības, ne tagadējās, ne nākamās lietas, ne spēki, ne ne augstums, ne dziļums, nekas cits radītais nevar mūs šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristu Jēzu mūsu kungā. Tā raksta e, pāvests, e, sakot, kas tad seko pēc nāves un kas tad ir šī mūžīgā dzīve, kādu dzīvi mēs e, piedzīvosim šo jauno dzīvi, un, un to viņš pasaka ļoti vienkārši laimi tā mūžīgā dzīve kā laime, eh, laime, kura nebeidzas, kura mm, mūs neiztukšo un nedzen mūs uz priekšu pēc kaut kā jauna un aizvien um, rada tādu nemieru, bet laime, kuru mēs gūstam tad, kad esam sastapuši patiesu mīlestību, ko kungs arī mums um, dod. Vai nav skaisti? Vai mēs to negribam? Es domāju, mēs grib, vismaz es, es labprāt gribētu tā, <laughs> uz tādu tiekties uz šo uh, ideālu, kas mums tiek piedāvāts. Bet ir vēl viena realitāte, pāvests arī uz to norāda, un šī realitāte ir Dieva tiesa. Jā, varbūt tās atkal kāds var pie sevis, nu, es visdrīzākais projicēju šeit arī savas kaut kādas tādas, ak, Dieva tiesa, un, <clears throat> un kā tagad šo Uh, uh nu, patiesību, šo tādu uh, mācību, uh, kā šo tagad tā skaidrot un interpretēt saprotamā veidā cilvēkam, kurš varbūt tās nav īsti pārliecināts par šīm lietām. Mani pieļauju, ka jūs rādījumā arī klausītāji esat ļoti pārliecināti un stingri iesakņot visā šajās patiesībās, bet varbūt tās ir arī kādi, kas vēl joprojām šaubās un ir, kā, ja tā var teikt, sēž uz žoga un, un domā, un kur tad nu iet, vai nu kļūt par ticīgu, piln, pilnvērtīgi ticīgu, vai tomēr atteikties no ticības. Un tad jautājums, kā, kā runāt par šādām lietām un par šādām tēmām un, un patiesībām kā Dieva tiesa. Un pāvis saka, es īpaši daudz eh, neizvērsīšu, bet manuprāt ir tā vērts, lai ieklausītos tajā, ko pāvis saka eh, saka, jo nu, viņam, manuprāt, izdodas arī kaut kā tādā gani, gana eh, saprotamā veidā arī eh, paraudzīties uz šo ļoti nopietno un tādu izaicinošo patiesību. Un viņš raksta, Dieva tiesa, kas ir mīlestība, noteikti balstīsies uz mīlestību, un īpaši arī uz to, uh, ko mēs esam darījuši vai neesam darījuši attiecībā uz tiem, kam vajadzīga, kam ir vajadzība, un kuru vidū ir pats Kristus tiesnesis. Un atcaucoties uz pāvestu um, Benediktu, um, viņš pāvis Benedikts 16. iepriekšējo pāvestu, viņš, uh, kurš citāts tiek, un viņš saka tā, Tiesas brīdī mēs piedzīvojam un uzņemam viņa mīlestības milzīgo spēku pāri, pār visu ļaunumu pasaulē un mūsos. Mīlestības spēks kļūst par mūsu pestīšanu un prieku. Tā runājot par, par Dieva tiesu. Nu, ka tā būs <clears throat> kā teikt, mūsu individuālās dzīves beigās mūsu arī tādās, teiksim, tā vēstures beigās mums būs šī stāšanās Dieva priekšā, kur mēs piedzīvosim tiesu, kas būs, nu, man vismaz lasot šo šķiet, ka tāds mīlestības izvērtējums, mīlošā Dieva iz, jā, var teikt, izvērtējums un, un, un tās taisnības um, īstenošana, uh, Eh, mīlestības taisnības īstenošanu caur šo Dieva tiesu. Eh, un tādējādi tiesa attiecas uz pestīšanu, kurā mēs ceram un ko Jēzus ir ieguvis mums ar savu nāvi un augšām celšanos. Tā ir domāta, lai mūs vestos galīgo tikšanos ar kungu mīlestībā. Tālūk saka pāvests. Un indulgences – tagad nāk tā tēma par indulgencēm. Jā, jā arī šī tēma eh, par indulgencēm, eh, jo tas ir eh, būtisks aspekts arī par ko baznīcas tradīcija jau gadsimtiem runā un, un kas varbūt tās ir bijis par pārpratumu un neizpratnes un, un, un arī šķelšanās pamatu mani, bet pāvests tagad runā arī par indulgencēm, kuras mēs varam iegūt jubilējas gadu uh, svinot, eh, kas ir eh, tā kā šīs grēku seku atlaišanu, ehm, eh, atcelšanu vai, vai atbrīvošanu no šīm grēku sekām, varbūt tās tāpat labāk ir teikt, bet par to mēs tūdaļ pēc muzikālas pauzes. Ooh. Klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Labrīt, labrīt vai labdien! Rādam arī klausītāji šeit dienas katehēzē es, priesteris Jānis, un runājam par jubilejas gada svinēšanu un aicinājumu svinēt jubilejas gadu, kas sāksies šī gada 24. decembrī un katrā Vietējā diecēzē pāvests aicina 29. decembrī atvērt, svinēt eh, šo jubilejas gadu uzsākšanas pasākumu un savā vismaz simboliskā veidā atvērt eh, savu katedrāļu eh, vai pielīdzināto baznīcu, katedrālēm pielīdzināto baznīcu durvis, lai ik viens ticīgais varētu, kā teikt, svinēt un iet šo E, jubilejas gada e, svētceļojumu, e, cerības svētceļojumu, kur gan pats atjaunoties šajā ticībā un cerībā, mīlestībā tai skaitā, bet arī liecināt par, par šo cerību arī līdz kristiešiem un gribas teikt arī pasaulē kopumā. Bet jā, solīju, uh, kad pāvis runā par indulgencēm un, un, un šī dziesma, kuru klausījāmies par dieva žēlsirdību, man, manuprāt, ļoti labi sasaucas ar šo indulgences ideju, par to, ka dievs ir lēnprātīgs un žēlīgs un, un lēns uh, tiesāt, uh, vai nu, kā tur bija šajā dziesmiņa, vai ne? Tad pāvis saka tā, jā, uh, ir tāda lieta kā indulgences, un tā ir veids, kā atklāt Dieva žēlsirdības neierobežoto dabu. Mēs Dieva žēlsirdību nevaram ierobežot. Nu, mēs nevaram Dievu vispār ierobežot. Kas mēs tādi esam? Ehm, jautājums. Man ne, nevaram mēs viņu ierobežot. Ne padznīcas sienās, ne, ne kaut kādos rituālos, nekā citādi. Dievs ir Dievs. Un paldies Dievam, ka viņš ir tāds neierobežojams, jo pretējā gadījumā būtu ārprāts. Uh, kurš varētu, kurš varētu pretendēt uz žēlsirdību. Bet uh, indulgences, eh, šis uh, senās tradīcijas tāds termins, kurš, kā jau es iepriekš minēju, ir izsaucis dažādas reakcijas un arī pats šķelšanos baznīcā, ir tomēr uh, vienmēr ir bijis un arī šobrīd uh, ir, ir dieva žēlsirdības, neierobežotās žēlsirdības apliecinājums. Un, un pāvis turpina un saka, skaidrojot šo uh, vārdu, ka ne bez iemesla senajos laikos termini žēlsirdība un indulgence bija savstarpēji aizstājami termini, kā izpausme dieva piedošanas pilnībai, kurai nav robežas, tā raksta pāvests. Lūk tā, tālūk. Protams, ir grēksūdzes sakraments um, un mūsu pārliecība, ka Dievs dzēš mūsu grēkus. Pilnīgi noteikti Dievs dzēš attīra mūs no visiem mūsu grēkiem un, un mēs piedzīvojam šos spēcīgos un mierinošos arī psalma vārdus, nu, pāvis piedāvā, viņš piedod visus tavus grēkus, dzē, dziedē visas tavas slimības, izpērk tavu dzīvību no uh, kapa vainogal tevi ar mīlestību un līdzjūtību. Kungs ir lēn, līdzcietīgs un mīlestības pilns, lēns uz dusmām un bagāts ar žālsirdību. Viņš nemaksā uh, mums pēc mūsu grēkiem, nedz atlīdzina mums pēc mūsu vainām. Tā atsaucoties uz psalma vārdiem, pāvis saka, grēksūdzes sakraments nav tikai brīnišķīga garīga dāvana, bet arī izšķiroši būtisks un fundamentāls solis mūsu ticības ceļā. Grēksūdze nav viss tāda kaut kas tāds pūkains un maigs, un varbūt tās tā nemaz arī jums nešķiet, ka tas kaut kas tāds uh, um, nekaitīgs, vai ne, jo galu galā aiziet pie grāksūdas bieži vien prasa, dro, vismaz man, tādu drosmi uh, aiziet un atzīties uh, visās vainās un uh, lūgt piedošanu, bet uh, pilnīgi neatņemama mūsu ticības dzīves ceļa uh, sastāvdaļa ir šī grēksūds, kur mēs varam attīrīties un izlīgt, izlīgt ar Dievu, bet ne tikai ar Dievu, bet arī ar, ar Ehm, cilvēkiem ap mums, ja gribas, var teikt, varbūt tas ir pasauli. Taču ir, viena, ir viens taču, un tas, eh, tas viens taču ir, kad grākam ir sekas, um, kuras ir tādas ārējas uh, sekas mūsu nodarītajiem ļaunumam, bet arī iekšējas sekas, um, kā pāves raksta Katrs grēks, pat viegls, rada ne, neveselīgu pieķeršanos radībām, kas ir jātīra vai no nu šeit uz zemes vai pēc nāves stāvoklī, ko saucam par šķīstītavu. Tātad grēks izraisa mm, kaut kādas sekas, pāvis saka, pieķeršanos, pieķeršanos radībai, un, un mums ir e, savā ziņā jātīras arī no, no šīm, nu, teiksim tā, neveselīgām pieķeršanās uh, saitēm, lai varētu dodoties mūžīgajā dzīvē, tiešām aizlidot uz mūžību un, un nu, pie Dieva, ja tā varētu izteikties. Un, jā, un šīs sekas mūsu cilvēcībā, vājumā un, un, un pretrunās uz šo ļaunumu, noteiktas grēka sekas paliek. Un, un tās ir nu, noņemamas, kā rakstpāvests ar indulgencēm, vienmēr pateicoties Kristu žēlastībai, par ko rakstīja jau Pāvils svētais eh, eh, pāvests Pāvils sastais, ir, kad Kristus ir pats mūsu indulgence. Mm. Tātad šo grēku seku noņemšana, atbrīvošana no šīm grēku sekām, ir uh, iespējama caur indulgencēm, un kas ir Kristus žēlastības uh, pilnīgākā tāda mm, un Kristus darbības pilnīgas brīvības izpausme. Mm? Piedošana nemaina pagātni, tā nevar mainīt to, kas notika pagātnē, bet tā var ļaut mums mainīt nākotni un dzīvot brīvu uh, dzīvi, no dusmām, naida, atriebības un daudz kā cita, raksta pāvets. Tālūk, norādot arī uz to, ka e, jubilejas gadā e, pāves, iepriekšējā jubilejas gadā pāves bija aicinājis nozīmēt katrā arī diecezē žēlsirdības misionārus, e, kuri varēja kalpot savu grēksūtas sakramentu, piedodot visādus grēkus. Arī, arī šajā jubilejas gadā pāvis aicina izmantot šo uh, īpašo aicinājumu, um, lai sniegtu žēlsirdību un atklātu dieva neierobežoto žēlsirdību. Arī norādos uh, dievmātes um, redzamu cerību mums, kas tiek dota. Um, dievmāte kā redzama cerība uh, uh, tam, tā, tā tam mūsu ticības eh, ceļam, ja tā to varbūt tās pārformulēt. Tālūk. Un visbeidzot, noslēdzot šo katehēzi, gribu atsaukties un nolasīt no pāvesta savā ziņā tādu šī, eh, šī jubilejas gada tādu vēlējumu mums ikvienam, kas, manuprāt, ir ļoti eh, iedrošinoši un, un aicinoši te pašā laikā. Lai jubilejas gads būtu svēts gads, e, kas iezīmējies ar cerību, kas neizgaist un ir cerība e, Dievā, lai tas palīdz mums atgūt uzticību, kas mums nepieciešama gan baznīcai, gan sabiedrībai, mūsu savstarpējām attiecībām, starptautiskajās attiecībās, un kas veicina visu cilvēku cieņu, tāpatās kā cīņa pret dieva radības, rab, radības dāvanu. Lai ticīgo liecību mūsu pasaulē būtu īstas cerības raugs, jaunu debesu un jaunas zemes vēstnesis, kur cilvēki dzīvos taisnībā un harmonijā, priecīgi gaidot kunga solījumu piepildīšanos. Tālūk, lai mūsu cerības svētceļojums būtu kā svētceļojums, kas atjauno uzticību, savstarpēju uzticību, gan baznīcas ietverā, gan sabiedrībā plašāk, un kas veicinātu, atjaunot un veicinātu cilvēku savstarpējo cieņu, cieņu pie Dieva un cieņu pret Dieva radību. Mums kā kristiešiem īpašs aicinājums ar šo savu cerības liecību būt par pasaules ieraugu raugu, to, kas liecina par jaunām debesīm un jauno zemi, eh, kas mūs sagaida. Vai nav skaisti? Vai esat gatavi, vai gribat būt par cerības lieciniekiem, vai gribat iet šo cerības svētceļojumu? Tas tāds retorisks jautājums, eh, bet atbildi jums pašiem ir jādod. Rādījumā arī ētrā centīsimies arī jums uh, Eh, dod iespēju iet šo uh, svētceļojumu, cerības svētceļojumu arī, arī uh, nākošajā sezonā, kas mums arī būs tāda jubilejas sezona, un kopā tad iet šo cerības uh, svētceļojumu. Par to sekojiet līdz rādījumu arī uh, programmām, uh, redzēsim, kā tas mums attīstās. Uh, Bet tiem, kuri varbūt tās grib un var arī uh, praktiski uh, iet šo cerības uh, ceļu un gatavoties jubileja un, protams, piedzīvot šo žēlsirdību, tad uh, konsekrēto konferenci Latvijā ir izveidojusi, uh, izveidojusi, tas nav uh, milzīgs tāds projekts, bet ir gatava atbalstīt ikvienu draudzi un kopienu ar tādu misiju, jubilejas gada misiju vai rekolekciju, uh, laiku draudzēs, kas būtu atkarīga no draudzēm, kas, protams, vēlas kaut ko tādu pie sevis organizēt, tad aicinot konsekrētos, kurie runātu gan par lūkšanu, par kuru, uz kuru pāvests šajā gadā mūs aicina, gan arī par šo jubilējas gadu, gan uh,